Auscultu cae ripetu. Porzio septec unu. Tre longa tunelo sur baso de monto nun estas borata de nordo al sudo. Gi devos forpreni traficon de strato. Laboroi finigios post pluai du jaroi li multe voyagias cun sia edzino, zino. Ciu eble mal longe, au tutan semainon. La costoi por ili ne estas problemo, char ambau ricevas tre bonan pension. Mi legis hodiau gazet articolon pri alta consumo de alcoholajoi ne estas mirige, che tiam la homoi malsanos pro tio, kai mortas pli frue. Si longe hesitis, se cine eltenis procrasti decidon pri operatio. Si fartis malbone, cae havis doloroin. Si vere besonis baldauan curatson. Contraue al sia modesta conduto, li estis fiera, cae montris al ciui, che li sin presentas volonte publice, cae vere soifas ricevi applaudon. Vi certe jam audis canzonoin de Abba la fama pop gruppo el norda svedio la gruppo reale iam ne plu existas vidigas ili ai la sera figuroi mi ciam admiris la blondan agnetan mal nova i videai filmetoi conservas la iunan aspecton de tiu virino. Mi gioias che tion tecnico ebligas. Mi usas samtempe du computiletoin. Sur unu mi taipas la textoin vercitain. La dua nur servas por surfi en reto mi tiel profitas la tempon pli dense. Hodiau mi ne accompanis la nepon al liae musicae exerzoi dum horo. Anstatau la avo veturis avino, char si havis taskon en domo apude surprise revenis somera vetero, JUS antau la fino de tiu sezono. La temperaturo farigis tre alta, do eblas veturi al lago por bani. Dum ciui auguroi indicis pristagno, ni vetis pri cresco, cae estis successai. Accioi atingis duoblan valoron. Ni captis la chanson en bona momento. Ia mem compreneble mi faros cition, cae mine forgesos pri viai desiroi volonte mi helpos en via afero. Vi estos contenta pri bona resulto. Successo instigas al plua agado. Cae male ocasas se mancas successo. Tro fortas trebado, mal helpas en tio do estu modesta pri viai desiroi. Li estis ravita de scia bellezzo. La coro varmigis, cae saltis pro gioio, char scilin regalis per charma ridetto. Courage li kissis la belan fraulinon. La viro imponis per sia grandezzo. Li estis fortica, cae ancaut resprita. Virinoi admiris la belan junulon. Li povis lau place electi plesuron. Nun venis la tempo, por diri adiau ni cune trapassis tre belain ferioin. Laboro nin vocas, ni heimen veturas, ni estas feliciae pro nia bon chanzo.